Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå så länge solen den glittrar på böljorna blå Om blott en dag eller två så håll till godo ändå Ty det finns många som aldrig en ljusglimt kan få Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans och få en kyss eller två i en yrande dans Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn höra böljornas brus och kunna sjunga vem har sagt att just du ska ha bästa menyn och som fågeln på vågorna gunga och vid motorernas gång och ifall vakten blir lång så minns att snart klämtar klockan för dig ding ding dong så länge skutan kan gå så länge hjärtat kan slå så länge solen den glittrar på böljorna blå Så ta med glädje ditt jobb fast du lider Snart får du vila för eviga tider Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals Så kläm du i med en verkligt sju sjungande vals Det är en rasande tur att du lever min vän och kan valsa omkring ut i Havanna Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen med Karibens fasadvind kring pannan Klara jobbet med glans gå i land någonstans Få en kyss eller två i en yrande dans Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar på böljorna blå Så länge skutan kan gå hjärtat kan slå så länge solen den glittrar på böljorna blå Gustav Torrestad är en svensk trubadur som redan för 12 år sedan som 30-åring lockats till Paris av Edith Piaf. 1961 sjunger han med känsla Evert Tobs Så länge skutan kan gå. Titeln har en personlig innebörd för Torrestad. Sedan ett par år tillbaka är han svårt sjuk.